Deməli, e, heytli qadın necə qüsul alır, ondan danışır. Və, yəni daha doğrusu almalıdır. Və, e, deməli, bir hafta heytli qadının yəni, çinməyi, yəni, cənabət qüsulundan çinməyindən fərqlənir. Və cənabət qüsulü qadın üçün fərqi budur ki, cənabətdə lazım deyil, laf saçın çox yuyaq yəni laf dibəcən aparaq, saçının dibinəcən. Aydındır. Amma məsələn, heyz qüsründə isə gəlir su laf dibinə girməlidir. Aydındır. Yəni, bu göstərir ki, çinməklər fərqlənir. İnsan ola bilsin bir vaxt, məsələn, necə ki, cümə qüsrü ilə cənabət qüsrü ilə fərqlənir. Elə deyil. Cümə qüsrü ilə cənabət qüsrü ilə fərqlənir. Və ona görə cənabət qüslu alanda məsələn dastanaz lazımdır. Amma sən çömə qüslu alsan və s. onda gələk alasan, almaq yaxşıdır. Gələk alasan dastanaz. Ne üçün? Çünki əgər cənabət almasan, e, namaz heç nə düz olmaz səndə. Elə də öyle. Amma cümə qüslu almasan, yəni cümən düzdür inşallah. Lakin sala bitirdin. Ona görə bu məsələlər ümumiyyətlə baxmayaraq oxşayır bir-birinə, birdir, lakin bəzi hallarda fərqlənir əhkamları. Aydındır. Və burada göstərir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni hədislərində bəs ki, əgər qadın məsələn saçını toxuyubsa, asmalıdır. Artıq bir rivayətə gəlir, daramalıdır. Hətta yəni hecdən sonraki o qüsur tam onun saçlarına toxunsun və dibinəcən getsin. Və həmçinin göstərir ki, qadın yəni hezi qutanan sonra gerək qüsl alaq. Aydın gəlir qüsl ala. Qüsulsuz sələn təmiz salim olur. Və qüsl alandan sonra tutaq ki, məsələn, əsrdə təmizlənib. Əsrdə qüsl alıbsa, gəlir zöhrü də əsrdə qılsın. Aydındır. Yox, əgər, məsələn, axşam təmizlənsə, onda məğriblə inşanı qılar. Aydındır. Keçsə də. Məğriblə inşanı qılacaq. Yəni, bəzilər görsən, aydındır, məsələn, alırlar küsülü, görsən, əsri qırlar, zöhrü yox, günorta vaxtda yer təmizlənirsən. Gerək əsri zöhrü də qılar. Və bu belədir. Deməli, təmizlənəndən sonra artıq başlayır əhkəmları yerinə etməyə. Namazlar qəza eləmir, qəza eləyən bir dənə orucdur. Aydındır. Və sonra burada müəllif Hələ bu məsələyə oxşar məsələlərə toxunur. Lakin bunlar qalsın inşallah gələn dəstəmizə. Əlhamdülillah bu gün qutardı aşura. Əlhamdülillah yaxşı keçdi bizdə. Özüm məsələ həmişə kimi misaldır. Bizim məsələ misaldır hər məsələdə, əlhamdülillah. Və bu məsələdə də misaldır. Sakit, necə lazımdır, hamısı gəlib keçdi. Və inşallah mənə gəlir daha belə şey olmaz. Allah subhanətə bizi bu aşırı orucumuzu qəbul eləsin. İnşallah imkan versin, sağ salamat o birisi aşırı oruclarına belə yaxşı keçirir. Allah qəbul etsin. Sağ olun.